Հայաստանի հավաքականի եւ Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը ճանաչվել է Իտալիայի առաջնության 14-րդ տուրի Ռոմա Տորինո հանդիպման լավագույն խաղացող Հուսկորդի Վարկածով։ Նա ստացել է ամենաբարձր գնահատականը։ Երկրորդը Ռոմայի անգլիացի հարձակվող Թեմի Աբ รา համն է, որը խփել էր միակ գոլը Մխիթարյանի փոխանցումից հետո։ Ռոման 25 միավորով 5-րդն է, Տորինոն ունի 17 միավոր եւ 13-րդն է։ Անգլիայի առաջնության 13-րդ տուրում առաջատար Չելսին ընդունեց Մանչեսթեր Յունայթեդին եւ բավարարվեց ոչ ոքի 1-1 արդյունքով։ Թեև հսկայական տարածքային ու խաղային առավելություն ուներ Գերմանացի Թոմաս Տուխելի գլխավորած թիմը, սակայն առաջինը հաջողության հասան հյուրերը։ 50-րդ րոպեին խաղի հաշիվը բացեց Մանչեսթեր Յունայթեդի անգլիացի հարձակվող Ջեյդոն Սանչոն։ 69-րդ րոպեին Չելսին վերականգնեց հավասարությունը իտալացի կիսապաշտպան Ժորժինյոյի իրացրած 11 մետրանոցի շնորհիվ։ Չելսին 30 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը եւ 1 միավոր է առաջ երկրորդ տեղում ընթացող Manchester City-ից։ Manchester United-ը 8-րդն է 18 միավորով։ Manchester United-ի գլխավոր մարզչի պաշտոնում նշանակվել է գերմանացի Ralf Rangnick-ը, հաղորդում է անգլիական ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Պայմանագիրը նախատեսված է մինչև այս մրցաշրջանի ավարտը։ Ֆրանսիայի առաջնության 15-րդ տուրում առաջատար ՊՍԺ-ն հյուրընկալվեց հետնապահ Սենտ Էթիենին։ Արգենտինացի Մաուրիսիո Պաչետինոյի գլխավորած թիմն առավելության հասավ 3-1 հաշվով։ Հյուրերի կազմում դուբլի հեղինակ դարձավ բրազիլացի պաշտպան Մարկինյոսը, աչքի ընկավ նաև Անխել Դի Մարիան։ 3 գոլային փոխանցում էլ կատարեց արգենտինացի հարձակվող Լիոնել Մեսին։ ՊՍԺ-ի կազմում նորամուտը նշեց Սերխիո Ռամոսը, որն անցկացրեց ամբողջ հանդիպումը։ ՊՍԺ-ն 44 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը եւ 14 միավոր առաջ է երկ երկրորդ տեղում ընթացող Նիցայից։ Սենտ-Էթիենը վերջինն է 12 միավորով։ Դուբայում անցկացվող շախմատի աշխարհի չեմպիոնական մրցաշարում տեղի ունեցավ երրորդ պարտիան։ Աշխարհի չեմպիոն 30-ամյա նորվեգացի Մագնուս Կարլսենի եւ Տիտղոսի հավակնորդ 31-ամյա ռուսաստանցի Յան Նեպոմնիաշչու միջև սպիտակ ֆիգուրներով հանդես եկավ հավակնորդը։ 41-րդ քայլում գրանցվեց ոչ ոքի արդյունք։ Առաջին երկու պարտիաներում եւս գրանցվել էր ոչ ոքի։ Երևանում ավարտվել է վոլեյբոլի տղամարդկանց Եվրոպայի մինչև 18 տարեկանների առաջին փուլի առաջնությունը։ Առաջնության չեմպիոն դարձավ Լեհաստանի թիմը, երկրորդ տեղ գրավեց Ռուսաստանի, երրորդ տեղ Ուկրաինայի թիմը։ Հաղորդում է Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիայի մամուլիցարայությունը։ Վերջին խաղային օրը մրցեցին Հայաստանի եւ Էստոնիայի թիմերը, հաղթեց Էստոնիայի թիմը 3-0 հաշվով։